و تفاوت های زیادی بین نماز مرد خانو وجود داره اونا یکی که میگن از اول میگیری از اول نماز یکی از اونها تفاوت نماز مرد آیا عورت زن و مرد یکیه سلو کما رأیتمونی وسلی به حیات من نماز خونی آیا حیات نبی کریم با حیات اونها یکیه عورت نبی کریم با عورت مرد خانم یکیه کی گفت اینو بعد شامل میشد یعنی چیزی که من بیرو میکنه نماز من نمیشکنه و نماز هم نشکنه در حالی که بل اتفاق تمام دنیا میگن عورتی خانم با مرد فرق میکنه از آقا از ناف پایی شروع میشه خانو کل بدنش عورتی بعد بیرونش کنه با باهاش بالا بزنه نماز بخونه دو آیا هنگام نماز خونده نبی کریم فرموده که وما اسفل ابن کعبی فی النار اون چیز شلواری پایین تر از شطالک باش داخل جهنم میسوزه اون آیا خانوما هم باید شلوار بارا بزن نماز بخونه در حالی که امر برای خانوما است که شلوار پایی بزن حضرت ام سلمه رضی الله تعالی فرمود حضرت ما چگونی که برای عورت چقدر شلوار بشن بشه پیراهن چادر ها؟ گفت یک وجه بیشتر از پاهاتون و اذا نقشف پس ما لخت میشیم گفت فزیرا پس یک دست یعنی نیم متر باید چادر و پیراهن خانوم از خودش درازتر باشه روزوی باید کش بخوریم کسی به عربستان سفر کرده خانم اصیل عرب چادرش اینقدر درازه هنوز هم درازه بخصو عربی های داخل کوها زندگی میکنن هنوز هم این صورته اگر زن و مرد یکی حال نبی که فرمایند که اما اسفلا ملکابین فی النار این آن فرمودن نگفته مال خان و مال مرد آن گفتی رو پس چرا اینجا میگید که باید خان و پاش بالا نکنه این دو سه داخل احادیث صحیح بخاری میں یاد مسلم یا کتابہ حدیث میں یاد که برای صفا کجا افضل ترے برای مرد صف اول افضل ترے خیر خیرها اولها بهترین صف اوله و شر و شرها آخرها آخرینش بدترین صفه برای مردان برای خانو اے اولین صف برای خانو افضل ترے اگر مسجد نماز میخون آخرین صف افضل تر اولین صف خانم بدترین صفه تو حدیث اومده اخیروهن اونها را عقب برانید به صورت الله داشت اونها عقب کرده روی عقب پشت بیستید آخرین صف خانم آخرین صف مسجده و بال مرد اولین صف مسجده تفاوت هست نیست تفاوت بعدی در احادیث میاد این شخص اومد پیش نبی کری خانمی حدیث صحیحه حضرت من کجا نماز بخونم من میخوام همراهش نماز بخونم خیلی دوست دارم گفت بله من میدونم که نماز خواندن همراهان خیلی پسند میکنی اما این بدونی نماز داخل افضل تر از داخل مسجد من نبی که شاید فرمودم داخل خونه اتاق تاریک و محفوظتر ثوابش بیشتر از حال خونه بعد نسبت به حیات داخل حال خونه ثوابش بیشتره و نسبت به حیات رئیس مسجد داخل, داخل خود حیات مات افضل افضل برای شما و نیستو مسجد جامع مسجد محل, محل افضل تره اسلام میگه از مسجد ما بیای تو محل نماز بخون یعنی افضل ترین نماز خانم داخل اتاق تاریخ درجه دو حال خونه درجه سه حیات درجه چهار ناکامشو مسجد محل پنج مسجد جامع آخر مسجد نبی این پاداش هایی که داخل مسجد نبی نماز یا پنجاہ ہزار نماز سا ہزار داخل مکہ مکرمی داخل مدینہ منورے یہ مخصوص مردان نہ مخصوص خانوما مخصوص مرد ہی مال خانوم نیست پس تفاوت نہیں داخل نماز ہونا یہ ہم تفاوت داخل حادث صحیح میاد ترغیب و ترغیب انہوں تخریج کر دے بروات ہائے تاوہ بے حقی و تاوہ صحیح حدیث آخر میاں حدیث صحیح ہم اسی دون سنہ دون عشقہ و سنہ دیش فرق بعدی فرمود تسبیح للرجال و تصفیق للنساء اگر امام خطا کرد اشتباه کرد التسبیح للرجال مرد بگه سبحان الله خانم چیکار میکنه اگر مرد متوجه نشد خانم متوجه شد در اشتباه میکنه چه بگه سبحان الله بگه خانم نه تصفیق اینطور میکنه تا خود امام متوجه بشه که نماز اشتباه خونده شده فرق نیست این همین فرق داخل نماز بلا و فرق داخلی حدیث خوندیم ما بین نماز مرد و زن فرقی کسی میخواد بیاد فرق از بین مردها خانوها مرد مردها نماز بخونه به کل این حدیث جواب بده خطاب کل حدیث عامه خاص نیست روی هیچ حدیثی